الكون ضاق بوسعه ضاقت فضائي فاللحد صار بجثتي أرضي سمائي السلام عليكم hutubar sallar juma'a daga babban masallacin ahalus sunna da ke garin tsagero timu local government katsina state malam batura dauda tsagero shugaban madarasatu tahfizul qur'an tsagero kuma shugaban ta tarbiyyatul islam wa qira'atul qur'an tsagero ya gabatar da fatan allah ya saka wa malam da alkhairi amin قسما ذوات إلى من ظلم نفسه بالمعاصي تذكر وقوفك أمام الله فيخشى الإنسان من الخسران ويخاف الحرمان فيناديه ربه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ينادي عبده نداء المتلطف يا عبدي وعزتي وجلالي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي عين أوا كمر يد مكجي خطبر a cikin harshen larabci ga fassarar ta a takaice a cikin harshen hausa kuma kamar yadda muka ji hudubar tana magana ne akan wato istighfari da kuma tsaida aiki na laifi da kake yi da neman Allah maɗaukakin sarki ya yafe maka shine abin da hudubar take magana wadda babban godiya ga Allah da yabo a gare shi da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kutuba ta ci gaba da cewa bayan haka ya ku bayan Allah ji tsoron Allah ku sani cewa lalle Allah madaukakin sarki ya umarce mu mu rika tuba zuwa gare shi mu rika istighfari mu rika neman gafara akan mu da muke aikatawa a cikin ayoyi da yawa a cikin littafin Allah mai tsarki Allah madaukakin sarki ya kira kanshi da wannan suna ya siffanta kanshi da wannan siffa cewa shine al-gaffar sannan kuma Allah madaukakin sarki ce shine ghafir dhanb kuma Allah madaukakin sarki ce shine dhul maghfira sannan Allah madaukakin sarki ya yabi waɗanda ke yin istighfari ya musu tattali na lada a gobe alkiyama duka wannan yana nuna cewa yin istighfari yana da muhimmanci sannan kuma istighfari yana da falala ta musamman sannan kuma akwai buƙatar musulmi ya yawaita yin istighfari saboda ko da yaushe shine laifi ne Haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari <clears throat> cewa shi kanshi ko annabawa suna yin istighfari zuwa ga mahaliccinsu sannan suna tuba akan laifukansu duk da cewa kuma su annabawa ba masu yin laifi ba ne amma kuma suna yin istighfari da tuba don su koya ma mabiyansu cewa wannan shine aikin da ya kamata su yawaita yi Allah maɗaukakin sarki ya ambata mana adadin wasu annabawa a cikin alkur'ani da suke istighfari ga Allah maɗaukakin sarki suke tuba ga Allah maɗaukakin sarki saboda wato laifukan da suke ganin sun yi na kurakuransu haka Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari iyayenmu guda biyu suke cewa qala rabbana zalamna anfusana suke cewa ya ubangijinmu hakika mun zalunci kanmu wa in lam tazfir lana idan baka gafarta mana ba wa tarhamna kai mana rahama lanakunanna minal khasirin za mu kasance cikin waɗanda suka yi asara wannan annabi adam ne da hawwa'u suke yin wannan istighfari to kaga annabawan Allah suna istighfari ina kai gama gari Allah madaukakin sarki ya ambata mana annabi Nuhu a cikin alkur'ani mai girma inda yake cewa qala rabbi inni a'udhu bika an as'aluka ma laysa li bihi ilmi ya Allah ina neman tsarinka daga in tambaye ka abin da bani da ilimi kan shi amma wannan tambaya da nema wa illa taghfir li wa tarhamni idan baka gafarta mana ba kai mana rahama akun minal khasirin sai in kasance cikin waɗanda suka yi asara Allah madaukakin sarki yana cewa har yanzu dai dangane da annabi Nuhu yake cewa rabbi gifirli wa liwalidayya ya Allah ka gafarta mana da iyayena wa liman dakhala baiti da duk wanda ya shiga gidana mu'minan walil mu'minat da mu'mini da mu'mini namiji da mu'mine mala a da mu'mine mata wala tazidu zalimin illa tabara ba abinda wato kin shiga wannan gida ko kuma kin amsar musulunci zai ma zalimi sai dai ya ƙara mishi asara a cikin rayuwar shi Allah madaukakin sarki ya ambata mana ya ambata mana annabi Musa alaihi salam inda yake cewa rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la ya Allah hakika na zalunci kaina Allah ka gafarta mani faghfara lahu sai Allah ya gafarta mishi innahu wal ghafurur rahim lalle shi Allah mai yawan gafara ne kuma mai rahama ne Allah madaukakin sarki ya ambata mana annabi Dawud alaihi salam inda yake cewa fasta gafara rabbahu wa khara raki'an wa anab inda ya nemi gafarar ubangijinsa ya faɗi ya sujjada yana mai komawa zuwa ga Allah haka Allah madaukakin sarki ya ambata mana isar annabi Sulaiman alaihi salam inda yake cewa qala rabbi ghfirli wa mulkan layan yanbaghi li ahadin ya Allah ka gafarta mana zunubaina sannan kai hore mani kai mani baiwa da mulki wanda ba wanda zai same shi a cikin dan adam wato a cikin mutane har duniya ta nade ba wanda zai samu irin wannan mulkin Shi ne layan bayi da ne min ba'di a baya bayana innaka antal wahhab lalle kai mai tsananin baiwa ne to kuma wannan Allah madaukakin sarki ya ba shi wannan mulkin a inda yayi mulkin mutane da aljannu haka kuma Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda yake ce mashi wastaghfir li dhanbika ka nemi gafarar zunubanka wannan Allah madaukakin sarki yana ce ma annabawa haka ba don suna da zunubin ba don mu mabiya mu kasance masu yawan yi istighfari domin ai Allah madaukakin sarki ya faɗi a wani wurin inda yake nuna cewa shi manzon Allah Allah ya gafarta mace zunuban ma da ya baya da waɗanda yake yi yanzu in malam gaba zai yi wasu duk Allah ya gafarta mashi Allah yake cewa inna fatahana laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima kaga Allah madaukakin sarki ya gafarta masa zunuban shi in ma ya taba yi in ma zai yi nan gaba duk Allah ya gafarta mashi amma tare da haka sai Allah ya ce wastaghfir li dhanbika ka nemi gafarar zunubanka sannan kuma Allah madaukakin sarki ya umarce mu mu ma mu rika yin istighfari Allah ya ce fastaqimu ilaihi ku tsayu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wastagfiruhu sannan ku nemi gafara zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wa wailul mushrikin kullun azaba ya tabbata ga mushrikai ya tabbata hadisul qudsi Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ibadi ya ku bayina hakika ku innakum taqta'una bil layli wan nahar ku duk masu kurakurai ne dare da rana kurayen kurakurai kurayen zunubai wa ana zunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ni kuma ina gafara zunubai baki ɗaya ku nemi gafara ta ni kuma in gafarta muku ya ku bayan Allah haƙiƙa shi istighfari ho yana da fa'idoji yana da wasu abubuwa masu muhimmanci daga cikinsu su shi istighfari yana daga cikin dalili na gafarta zunubai baki ɗaya Allah ya karkare maka munanan ayyukanka wani lokaci ma idan kai sai Allah ya canza maka munanan ayyukanka su koma lada kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fastaghfiruni aghfir lakum Allah madaukakin sarki ce ku nemi gafara ta ni kuma in gafarta muku Allah madaukakin sarki yana cewa man ya'mal su'an aw yuzlim nafsahu duk wanda ya aikata wani mummunan aiki ko ya aikin da ya zalunci kansa thumma yastaghfirullah sannan sai yi istighfari ga Allah ya nemi Allah ya gafarta masa yajidullah gafurar rahima zai samu Allah mai tsananin gafartawa ko mai tsananin rahama kenan ashe duk aikin da za kai na zunubi to abinda ake so ka tuba kai istighfari to kuma sai Allah madaukakin sarki ya gafarta maka ya tabbata dai har yanzu a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa Allah madaukakin sarki yana cewa ya ibnu adam ya kai dan adam haƙiƙa innaka ba da autani wa rajautani gafartu laka ma kana ma kana min la wala ubani matukar dai kai addu'a gare ni kai fatan abinda kake addu'a in baka sannan kai istighfari to Allah madaukakin sarki ya ce duk yawan zanubanka Allah zai gafarta maka Allah ya ce ban damu ba duk yawan zanubanka da kake da su kada su ruda ka yi istighfari to Allah maɗaukakin sarki zai gafarta maka waɗannan zanuban baki na. wanzan Allah ya ce Allah yake cewa ya bi adam ya kai ɗan adam lau maka a nanar sama'i yau da zunubanka tun daga ƙasa har sun taɓo samaniya sun taɓo wannan sama da muke hange yawan zunubanka ne summa istagafarta ne sai ka nemi in gafarta maka waɗannan zunubai kai istighfari gare ni gafartu laka Allah madaukakin sarki ce to zan gafarta maka duka waɗannan zunuban kaga ashe kenan rishin yin istighfarin shine zai sanya waɗannan zunubai su tsaya ma dama dai zaka tuba ga Allah daga laihin da kake kai istighfari to Allah kuma madaukakin sarki zai gafarta maka waɗannan zunubai yana daga cikin fa'ida da amfanin istighfari shine Allah madaukakin sarki wa wannan istighfari yana tunkuɗe ukuba da Allah maɗaukakin sarki zai ba mutum kuma yana tunkuɗe azaba da Allah maɗaukakin sarki ya tattala ya ba mutum Allah maɗaukakin sarki yana cewa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum Allah ba zai kasance zai masu azaba ba matukar dai mutane sun kasance suna yin istighfari yana daga cikin fa'ida da falala ta istighfari shine shi istighfari wato yana daga cikin dalilai da Allah maɗaukakin sarki yake kwaran yama mutum damuwa tai ya janye wa mutum ko ya jawo wa mutum arziki ya fitar da shi daga cikin tsanani da yake duk istighfari yake kawo wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya lazumci istighfari Allah maɗaukakin sarki zai sanya ƙuncinsa ya zama Allah maɗaukakin sarki ya kurance mishi ma'ana Allah ya sanya wannan damuwa da yake da ita Allah ya kuranye mishi ita ya maido mashi ya maido cikin walwala sannan Allah maɗaukakin sarki ya kuranye mashi bakin cikin shi zuwa ga farin ciki sannan Allah ya azurta shi ta inda baya tsammani wannan duka falala ce ta istigifari yana daga cikin fa'ila ta istigifari cewa shi istigifari dalili ne na saukar da ruwan ma sannan ya ba mu 'ya'ya masu amfanin ya ba mu dukiya mai albarka so daga nan wuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Allah madaukakin sarki yake babu labarin annabi nuhu alaihi salam yake cewa yake cewa dangare da mutanen shi faqultus tagfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku nemi gafara ubangijinku lalle Allah mai gafara zunubai ne sai Allah ya ce yursilu sama alaikum bidararan sai Allah madaukakin sarki sai ya samkan muku da ruwa sama samkarwa. wa yumdidukum bi amwalin wa banin sai Allah ya maye muku kuma da dukiya da 'ya'ya wa yaj'al lakum jannatin ya Allah madaukakin sarki ya sanya muku gonaki wa yaj'al lakum alhara, Allah ya sanya muku koramu da za su rika yawo a cikin waɗannan gonaki ta yadda su waɗannan gonakin ba za su bushe ba amfanin su zai yi kyau tunda garuwa ruwa na gudana ƙarƙashin su wannan ita ce fasara huduba ta harko fasara huduba ta biyu kuma bayan godiya ga Allah mai buwa a gare shi da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huduba ta ci gaba da cewa bayan haka ya ku bayan Allah hakika shi istighfari shar'antaccen ibada ce kuma kowane lokaci zaka yi istighfari to amma tunda kowane lokaci zaka yi istighfari to akwai wasu lokuta da shari'a ta keɓance wasu lokuta waɗanda yi istighfarin ciki kuma akwai daɗuwa da falala ta lada a irin wannan lokacin bayan cewa istighfari ko wani lokaci za ka yi kana tahiya ne kana kwance ne kana zaune ne kana kaza ne duk za ka yi istighfari to amma kuma akwai wasu lokuta waɗanda suke su Allah maɗaukakin sarki ya keɓance su don a daɗa maka wata lada ta musamman in kana istighfari a cikinsu to sai ake son ka yawaita yin istighfari a cikin waɗannan lokutan waɗanda shari'a ta kwaɗaitas domin ka samu ƙarin ladar da ita shari'a ta ana maka idan ka kasance mai yawan yin istigifari a nan shi da istigifarin nan hakika yin shi da lafazinka na baki da zuciya shi ne abin da ake so ga kowane ɗaya daga cikinmu ana son mu riƙa yin istigifari duk lokacin da muka ƙare wata ibada wato bayan mun wata ibada to sai mu istigifari don ya kasance wannan istigifarin to sai ya kasance ka fara. ko kuma karkare wani wasu kurakurai da muka yi yan ƙanana a cikin wannan ibada sannan kuma Allah madaukakin sarki ya shar'anta mu yin istighfari ƙarshen kowace sallah kowace sallah da muka yi ta ta farilla to ƙarshen ta bayan mun sallame to akwai yin istighfari manzon Allah tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan ya sallama sallah to yakan yi istighfari sau uku Ya yace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wannan kun ga istighfari ne haka kuma shari'a ta shar'anta yin istighfari a lokacin da mutum ya kammala sallar dare Allah madaukakin sarki yana cewa dangane da waɗanda suke masu takawa kalu qalilan minal layli ma yahjaun yace to su fa almuttaqun kenan nan? masu jin tsoron Allah aka ce su wanda daddare kaɗan ne suke ɗan rintsawa kaɗan ne suke kai wato ka hada su ƙasa wa bil asharihum yastakbirun idan aka ce maka alfajir ya keto kuma sai su ta istighfari da daddare su ta sallar dare idan alfajir ya keto tunda lokacin kuma sallar dare ta wuce to kuma sai su ta istighfari haka kuma shari'a ta shar'anta mana mu yi istighfari a lokacin da muka kare wani zama na wani karatu da muka yi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan ya tashi daga wani zama yakan ce subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik ya ku bayan Allah hakika shi istighfari hom abinda ake ni da istighfari ma'anar shi shine ka nemi gafarar zunubanka ka nemi Allah ya goge maka zunubanka da ka aikata ka nemi Allah ya suturta maka wasu aibobinka da kai shi ne ma'anar istighfari to amma shi wannan istighfarin babu makawa sai an gama shi da kamewa daga aikata zunubai da sabon Allah ba zai yiwu ba ka ce na tuba Allah da baki na amma kuma na doge akan sabon da nake yi mutum da yake yin karya bai bai yin ƙaryar ba amma kuma na tuba kuma ga yana yin ƙarye wannan da yake hadi to yanzu ya ƙaryata kanshi da kanshi kenan sannan kuma wannan istighfarin ba zai mai amfani ba haka wani malami wanda ake cewa fadl ibn iyab yace idan kai istighfari amma kuma baka kame ba daga abin da kake na sabo to wannan ƙarya ne wannan wannan istighfarin da kake yi da haka ashe istighfari shine zuciyarka ta yi harshen kai yayi to sai aka gabanka kuma sun tsaya daga aikata dukkanin abin da yake saban Allah ne wanda kake istighfari kanshi ba ana nihin ba za ka ƙara saban Allah ba ra'a bana a'a ana ne abin da kake istighfari kana hararo bi ne ne abin da kake na laifi bi ne ne abin da ne ba daidai ba bi ne ne abin da ne na zunubi to ina yin istighfari ina halalo wannan laihin da ne ina nihin Allah ya gafarta mana abin da na aikata na waɗannan laihuka kaga ina yin istighfari da harshe na zuciyata na halalo waɗannan abubuwan da ne wanda ba daidai ba sannan kuma gabbai na suna gazgata cewa ba zan koma ga yin ga wancan laihin ba kada mu zama masu tuban mazuru in mun tuba kuma sai mu koma ko kuma mu zan muna yin muna faɗin abin da ya da bakin mu amma kuma gabanmu ba su gazgata wannan da haka wanda ya kasance mai irin wannan halin to yin wannan istighfarin da yake sunan shi ƙarya ma'ana ba istighfari da yake yi ba ya ku bayan Allah hakika mu sani cewa shi fa lafazi na istighfari ko kuma lafazi da shari'a ta koyar yin istighfarin akwai lafazza da dama wanda shari'a ta koyar yadda zaka yi istighfarin nan duk da cewa an ce kowane lokaci zaka yi to amma kuma akwai lafuzza da dama da ita shari'a ta koyar da yadda zaka yi babu wata ibada da Allah madaukakin sarki ya ce a yi ta face sai ya sai ya shiryar da manzansa cewa ka koya musu yadda za su yi wannan shi yasa ma Allah da kanshi yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika an sanya muku kyakkyawan abun koyi na rayuwarku baki daya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana koyar da wannan lafuzza na istighfari to ya kamata ga musulmi ya kwaikwayi waɗannan lafuzza Manzan Allah yana cewa rabbi gifirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim rabbi gifirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim da ka samu ka istighfari da wannan lafazin haka kuma manzon Allah yakan ce astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu wannan shi ma lafazin kana iya yin shi haka kuma manzon Allah ya koyar da wani istighfari da ake ce masa sayyidul istighfar wato shugaban istighfari shi wannan shugaban istighfari yadda yake shine Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udhu a'udhu bika min sharri ma sana'atu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wannan sayyidul istighfar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya nanata wannan istighfarin so ɗaya dal a rana so ɗaya tak sannan kuma yana mai yaƙinin abin da ya faɗi cewa haka ne yana mai yaƙinin cikin zuciyar duk abin da manzon Allah ɗin nan ya ce ya faɗi ya yarda da shi a cikin zuciyar shi sannan kuma lokacin da ya haɗu wannan lokacin da ya wannan da istighfar lokacin da ya yi da marece to sai ya mutu kamun gari ya waye to wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana cikin aljanna Allah ka samu ciki sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya wannan sayidul istighfar ɗin da sahe to amma kuma bai kai marece ba ya mutu to shi ma ana sa ran shi zai shiga cikin yan aljanna Allah ka samu dace to kun ga kenan wannan istighfarin shi kadai ya kamata ka tashi gari ya gare ka je ka koyo shi munan tambihi ne ake yi ba zai wadatu ba a hudu wani abu ka ce ka koya daga nan a ka naɗa kayan ka taimaka makaranta ka koya wannan wannan ladai bai kamata a ce musulmi ya sakaci da ita ba wani aiki da za ka aikata aka ce in ka aikata shi idan da za ka mutu kuma za ka shiga aljanna wallahi bai kamata musulmi ya sakaci da wannan aikin ba wani ma ƙila ma bai san sayyidul istighfar din ba kuma ba cikin wasu manyan littattafai yake ba kusa kusa yake a cikin littattafai in ka je ga malami ma kace mai so kake ka koyi sayyidul istighfar zai koya maka wannan sayyidul istighfar bare ma a ce ka sa littafi kana bi ko duk sati kake zuwa to ka ci riba amma kuma a ce ga wasu abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya na lada da falala da za su kusantar da kai zuwa ga aljanna amma kuma baka san su ba bare ka yi su sai ka wuni cir zanne wannan cikin baka sakan talatin kayi wannan sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta abinda ake ni ya Allah kai ne ubangiji na babu wani babu wani abin bauta da gaskiya sai kai khalaqatni Allah kai ka halice ni wa ana abduka kuma ni bawanka ne wa ana ala ahdika kuma ni ina akan alƙawalinka wa wa'adika da alƙawalinka dai mastata'tu kulkutan abinda nake iyawa ya Allah a'udhu bika min sharri ma sana'atu ina neman tsarinka daga dukkanin abin da ka yi wanda yake ma'abucin shari abu laka bi ni'matika ina kamun kawa da ni'imar ka ya Allah alayya akaina wa abu wa abu bi zambi sannan kuma ina neman mafaka da zunubaina da nake aikatawa Ta firli ya Allah ka gafarta mani fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin ba wanda ke gafarta zunubai a duniya sai kai ya Allah wannan shine lafazin da kake faɗi idan ka faɗa haka kana mai yaƙinin Allah zai gafarta ma zunubanka to in har ka mutu bayan ka haɗu wannan to Allah zai sa ka cikin aljanna Allah ka samu dace wannan ita ce ƙarshen kudubobi guda biyu da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon wato tuba akan laifukanmu da muke aikatawa Allahumma a'id al-islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'ada ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin Allahumma la tad'a dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزيج قلوبنا بعد إذا هديتنا وحبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله قد أمرنا بالتوبة إليه والاستغفار من ذنوبنا في آيات كثيرة من كتاب الكريم وسمى ووصف نفسه بالغفار وغافر الذنب وذي, المغفرة وأثنى على المستغفرين ووعدهم, ووعدهم بجديد الثواب وكل ذلك يدل على أهمية الاستغفار وفضيلته وحاجتنا إليه وقد قص الله علينا عن عن أنبيائه أنهم يستغفرون ربهم ويتوبون إليه فذكر عن فذكر عن الأبوين عليهما السلام عليهما الصلاة والسلام أنهما قالا قال رب قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وذكر لنا عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وقال أيضا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين وللمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا وذكر عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم وذكر عن نبيه داود عليه السلام أنه قال فاستغفر ربه وخر راكعا وعناب وذكر عن نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام قال رب اغفر لي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا يب لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وأمر وأمر خاتم خاتم رسلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله واستغفر لذنبك <clears throat> وأمرنا بالاستغفار فقال فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين وفي الحديث القدسي يقول سبحانه وتعالى يا, يا عبادي إنكم تقطعون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم عباد الله وللاستغفار فوائد عظيمة منها أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات كما في الحديث فاستغفروني أغفر لكم وكما قال تبارك وتعالى ومن يعمل سوءا أو أو يظلم نفسه ثم ثم يستغفر الله ويجد الله غفورا رحيما وفي الحديث قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك أنان السماء أنان السماء ثم ثم استغفر ثم استغفرتني غفرت لك ومن فوائد الاستغفار أنه يدفع أنه يدفع العقوبة ويدفع العذاب قال الله تبارك وتعالى وما كان الله معذبهم وأن وهم يستغفرون ومن فوائد الاستغفار أنه سبب لتفريج لتفريج لتفريج الهموم وجلب وجلب الأرزاق والخروج من من مضاء والخروج من من المضائق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب ومن فوائد الاستغفار أنه سبب لل... أنه سبب لنزول الغيث والإمداد والإمداد بالأموال والبنين والبنات الأشجار قال تبارك وتعالى <clears throat> لنبيه نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب بالطول شديد العقاب عباد الله والاستغفار مشروع في كل وقت وهناك أوقات, أوقات وأهوال مخصوصة يكون للاستغفار فيه مزيد, مزيد فضل فيستحب, فيستحب للاستغفار بعد فيستحب للاستغفار بعد بعد بعد الفراج من أداء من أداء العبادات ليكون كفارة لما يقع فيها من خلل أو تقصير كما شرع بعد الفراغ من الصلوات الخمس فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة إذا سلم من الصلاة المفروضة يستغفر الله ثلاثا كما شرع الاستغفار في في ختام صلاة الليل قال تعالى قال تعالى عن المتقين كانوا قليلا من الليل ما يحجؤون وبالأصحار هم يستغفرون وشرع الاستغفار في ختم, الم... في ختم المجالس حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقوم الإنسان من المجلس أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك عباد الله وال والاستغفار معناه طلب ال طلب ال طلب, طلب المغفرة طلب المغفرة من الله بمهي الذنوب وستر العيوب ولا بد أن ولا بد أن أن يصحبه إقلاع عن الذنوب والمعاصي وأما الذي يقول أستغفر الله بلسانه وهو مقيم على المعاصي بأفعاله فهو كذاب لا ينفعه قال قال فضل قال فضل ابن إياد استغفار بلا إقلاء توب استغفار بلا إقلاء توبة بلا إقلاء توبة الكذابين عباد الله هناك ألفاظ للاستغفار ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم أن يقولها منها قوله صلى الله عليه وسلم ربي اغفر لي وتب علي إن إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم وقوله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وقال صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها من النهار من قالها من النهار موقنا بها فمات من فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم ومن قالها من الليل وهو موقن به فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا cibiyar sunna koyi ta yada da auren suna ita ta samar maku kuma sunna koyi na sanar da al'ummar musulmi cewa za a iya samun karatuttukan sunna da kuɗubobi da lakcoci daga malamai masu ɗimbin yawa wanda za a iya streaming wato kallo ko sauraro kai tsaye akan intanet ko kuma koyi downloading zuwa kwamfuta ko wayoyinku ku na smartphones kamar android ko tabs irinsu, su ipad da ma sauran dukkan wayoyi domin samun hakan sai a ziyarci babban website na sunna koyi wato sunna koyi wwwsunna ko wwwsunna domin ƙarin bayani ana iya kira ko saƙon WhatsApp a 09023455501 ko saƙon email a sunna at outlook.com ko a shafukan sada zumunta wato twitter.com slash ko facebook.com slash har ma a sauran shafukan sadarwa za ku iya nema a Trumpet, MySpace, Gplus, Instagram, YouTube, LinkedIn da kuma IM. Fatan Allah ya gafarta mana kuma ya amshi ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana ayyukan وسموا والنوال على خير ما فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد